بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى بعد يا kumhimidi الله سبحانه وتعالى كذلك kuomba sala na salama kwa mtume sallallahu alayhi wasallama wiki iliyopita kwenye kitabu chetu cha ahsal mukhtasarat kwenye fani ya pekee tulikuwa tumemalizia kuhusiana habari za jeneza leo utaingia kwenye kitabu zaka na mambo yanayohusiana na zaka hii ikiwa na maana kwamba habari za swala tumeshamalizana nazo habari za swala tumeshamalizana nazo kwa hiyo kinachofuatilia sasa hivi ni zaka tukishamaliza tutaingia siyam tukishamaliza siyam tutaingia haji jihadi na itakuwa robo ya kwanza ya fiki imalizika ambayo ni fiku la ibadati kwa hiyo sasa hivi tunaanza na kitabu zaka na بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله كتاب الزكاة نعم <clears throat> كتاب الزكاة الزكاة لغة النماء والزيادة الزكاة لغة النماء والزيادة anna ma'u wa ziyada kukua na kuzidi zaa katika lugha ina maana ya kukua na kuzidi anna ma'u wa aziyada kukua na kuzidi wa shar'an haqqun wajibun في مال خاص حق واجب في مال خاص حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة لطائفة مخصوصة لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص في وقت مخصوص حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص zaka katika sheria ni hakul wahid ni haki ya wajibu hakul wajibun ni haki ya wajibu fi malin khas kwenye mali maalum kwenye mali makhsus kwenye mali khasa litaifatin makhsusatin hiyo haki yenyewe wajib inakuwa kwa ajili ya kundi maalum kwa ajili ya kundi makhsusi litaifatin makhsusatin kwa ajili ya kundi makhsus fi wakati makhsus kwenye wakati makhsus fi wakati makhsus kwenye wakati makhsus uliohusishwa ah, na sharia hakun wajibu haki ya wajibu fi mali khas kwenye mali ambayo ni khas imehusishwa kwamba mali ya hii aina hii inabidi tolewe zaka لطائفه مخصوصه kwa ajili ya kundi makhsus fi wakati makhsus kwenye wakati makhsus قال رحمه الله وتجب في خمسة أشياء بهيمة الأنعام ونقد وعرض تجارة وخارج من الأرض وثمار نعم وتجب في خمسة أشياء na zaka ni wajibu kwenye vitu vitano watajibu fi khamsati ashiya na zaka ni wajibu kwenye vitu vitano kwenye vitu aina tano ashiyu alawwal kitu cha kwanza muallif rahimahullah amesema bahimatu an'am bahimatu an'am اكتب اي الإبل والبقر والغنم الإبل والبقر والغنم kitu cha kwanza ambacho ni waje utolea zaka ni wanyama bahimatu an'am wanyama hawa wanyama wanaokusudiwa hapa ni al ibru ngamia wal na ng'ombe wal ghanam na mbuzi au wal ghanam na mbuzi au kondoo hicho ndio kitu cha kwanza ambacho ni wajibu kutolea zaka bahimatu an'ami wa naqdun ay الذهب والفضه أي الذهب والفضة ونقد na nakdi yani ukisema nakdi unakusudia dhahabu na pesa الذهب والفضة dhahabu na pesa yani dhahabu na madini ya pesa madini ya dhahabu na madini ya pesa gold and silver hadha huwa shay'u thalith wa shay'u thalithu wa 'ardu tijaratin wa 'ardu tijaratin wa 'ardu tijaratin kitu cha tatu ni mali ya biashara wa ardu tijarati na mali ya biashara mali ambayo imeandaliwa kwa ajili ya biashara mtu anaenda kununua anaweka sehemu anauza inaisha anaenda kununua tena na kuuza haka ardhu tijara mali ile ambayo imeandaliwa kwa ajili ya biashara wa kharijun min al-ardh wa kharijun min al-ardh wa kharijun min al-ardh na chenye kutoka ardhini wa kharijun min al-ardi na chenye kutoka ardhini وهذا هو الشيء الراد وخارج من الارض na chenye kutoka ardhini wa kharijun min al-ardh na chenye kutoa ardhini wa shay'u al-khamis wa thimarun na matunda wa thimarun na matunda اكتب وجعل بعض الاصحاب وجعل بعض الاصحاب وجعل بعض الأصحاب الخارج من الأرض الخارج من الأرض الخارج من الأرض مع السماء وجعل بعض الأصحاب الخارج من الأرض مع الثمار وجعل بعض الأصحاب الخارج من الأرض مع الثمار وجعل الشيء الخامس وجعل الشيء الخامس وجعل الشيء الخامس عسلا عسلا وجعل الشيء الخامس عسلا baadhi ya wana wachuoni wa madhhab wakajalia al-kharij min al-ardh chenye kutoka ardhini ma'athimari pamoja na matunda yani wakajalia kuwa ni kitu kimoja kila ambacho kinatoka ardhini na na matunda kiujumla uh, wakaita kuwa ni al-kharij min al-ard lakini kitu cha tano wakajalia nini asali kitu cha tano ambacho inabidi kitolewe zaka ni asali lakini muallif rahimahullah yeye tubahima tu anaami wanyama ambao ni ngamia ng'ombe Eh, na mbuzi au kondoo wa nafdun ikiwa nakusudia dhahabu na pesa wa ardhu tijarati na mali ambayo imeandaliwa kwa ajili ya biashara wa kharijun min al na chenye kutoka ardhini wa thimarun na matunda kwa hiyo uh, eh, hivi vitu vitano ndivyo ambavyo vinawajibika mtu kutolea zake نعم قام الله بشرط إسلام وحرية وملك نصاب والإقرار وسلامة من دين ينقص النصاب ومضيء حول إلا في محشر ونتاج سائما وربح وربح تجارة وإن نقص في بعض الحول ببيع أو غيره لا فرارا من قطع وإن أبدله وإن أبدله وإن أب وإن أبدله بجنسه فلا وإذا قبض الدين زكاه لما مضى نعم ثم قال بعد ذلك بشرط ametaja vitu ambavyo vinavyowajibika kutolea zaka akasema bisharti kwa sharti bisharti kwa sharti islam sharti islami kwa sharti la mtu kuwa bi bisharti islami kwa sharti mtu kuwa muislam yale yaani ambaye inabidi atoe zaka ni muislamu اذا عند قول اسلام هذا هو الشرط الاول هذا هو الشرط الاول hilo ndio sharti la kwanza ili mtu atoe zaka na bidii muislamu wa hurriyati na kuwa huru wa hurriyati na kuwa huru yani yule mwenye kutoa zaka inabidi awe huru asipokuwa huru haiwajibiki kwake kutoa zaka وهذا هو الشرط الثاني huria hii ni shakla pili wa shartu thalith wa milki nisabin wa istikrarihi na kumiliki fungu la kutoleza wa milki nisabin na kumiliki fungu wa milki nisabin na kumiliki fungu hili fungu akishalimiliki ndipo inakuwa wajibu kwake kutoa zaka si kwamba hii vitu vitatu roho vitaja mtu akiwa navyo kama ni kidogo atoa zaka la lazima alifikie fungu fulani hilo fungu likishafikia katika hivyo vitu vitano ndipo itakapokuwa inalazimika yeye kutoa zaka واستقراره واستقراره اكتب وعبر بعضهم وعبر بعضهم بتمام الملك وعبر بعضهم بتمام الملك وعبر بعضهم بتمام الملك na kutimia umiliki watikrari wanachokusudia ni kutimia umiliki kutimia umiliki yani mfano kwenye jo min al kwenye vile vitu ambavyo vinavyotoka ardhini kuna wakati mtu anapokuwa navyo anakuwa na miliki lakini si wajibu kwa yeye kutoa zaka yani mfano analima mahindi yale mahindi haijafikia hatua ya kukauka na kuvunwa haijafikishwa sehemu ya kuchulia kwa hiyo wakati bado yapo shambani haijafikia wakati wa kufukutuliwa anamiliki lakini ule umiliki wa kutoa zaka hauja haujafika ule wakati wa kutoa zaka haujafika na ndio maana akasema wasikrari eh watamamil milki na kutimia umiliki umiliki unatimia wakati gani ni mtu akiwa tayari yale mahindi ameyakuchua wakati huo itakuwa umiliki umetimia lakini kabla ya hapo inakuwa umiliki haujatimia ثم قال المؤلف وسلامه من دين ينقص النصاب هذا هو الشرط الرابع هذا هو الشرط الرابع na hiyo mali yenyewe hiyo isalimike na deni linalopunguza fungu la kutolea zaka wa na kusalimika yani mali ambayo inabidi mtu atolee zaka inabidi isalimike min kutokana na deni yunqisun nisaba linalopunguza fungu la kutolea zaka ikiwa na maana kwamba inawezekana mtu ana mali ambayo imefikia kiwango cha kutolea zaka mfano anamiliki milioni kumi kwenye pesa ambaye inaingia katika asmani ambayo wanakuja kuingiza katika nakdi yani dhahabu na pesa akawa na miliki milioni kumi milioni kumi hakuna mashaka imefikia kiwango cha kutolea zaka sasa hizi milioni kumi ili mtu atolee zaka inabidi zisalimike na deni ambalo linapunguza ile milioni kumi sio yaani mfano anaweza kawa na milioni kumi lakini anadaiwa milioni sita yeye milioni kumi anazo lakini anadaiwa milioni sita kitu ambacho kitoa zile milioni sita nabaki milioni ngapi milioni nne milioni nne ambayo bado mtu tukutana zaka akija akijafika haya ndio maksudio ya muallifa wa salamatin min daini na hiyo mali isalimike kutokana na deni yumkisunni saba linalopunguza lile fungu la kutolea zaka wa mudhi hauli na kupita mwaka wa mudhi hauli na kupita mwaka وهذا هو شرط كم الخامس شرط la tano na kupita mwaka yani mali yenyewe ambayo mtu anaimiliki katika hizi mali zitaja inabidi zipitiwe na mwaka yani toka mtu anamiliki inabidi mwaka mzima upite toka anaanza kumiliki hizi mali ili atoe zaka ni lazima mwaka ufanyeje upite yani upinduke kama alianza kumiliki moja katika hizi mali tarehe moja mwezi wa tatu wa Kiislamu tarehe moja mwezi wa tatu wa Kiislamu yani hijri kwa miezi ile ya kamaria mpaka mwakani tena tarehe moja mwezi wa tatu sio miezi ya uh, shamsia la tunaangalia miezi ya kamaria miezi ya kamaria miezi ya hijria sio miezi ya Januari mpaka Desemba kwa hiyo inabidi ile mali ipitwe na mwaka eh oktoba mururu sanati alkamariya mururu sanati alkamariya mururu sanati alkamariya kupita mwaka wa alkamaria mururu sana alkamaria kupita mwaka wa kamaria ai eh, alhijiria kiwa nakusudiwa hijiria kwa mwaka ambao tunakusudia hapa ni mwaka wa hijiria eh, je kila mali ni lazima ipite na mwaka mtabihuna yaqulu almuallifu illa fi muasharin illa fi muasharin isipokuwa kwenye vitu vinavyotolewa moja ya kumi illa fi muasharin isipokuwa katika vitu au katika mali ambazo zinatolewa moja ya kumi mara ambazo tolewa moja ya kumi ambayo inaitwa al-ushr moja ya kumi yani mali ambazo mtu anapokuwa anapata anagawa kwenye mafungu kumi fungu moja ndio anachukua anatolea zaka kala hububi kala hububi wasimani kala hububi wasimari talhububi wasimari kama ilivyokuwa nafaka na matunda kama ilivyo nafaka na na matunda nafaka inatolewa ushuru moja ya kumi lakini ikiwa kiwango chake kimefanyaje kimefikia kadhalika matunda yatolewa moja ya kumi lakini ikiwa kiwango chake kimefikia lakini matunda gani ambayo yanatolewa zaka pia tutafika kwenye nukta yake kwa kutamu ashari ni zile mali ambazo zinatolewa moja ya kumi anasema wanitaji saimatin wanitaji saimatin na vizaliwa vya wanyama wanayekula majani yani buri bila kum, bila kumua saima ni wale wanyama katika zile aina tatu za wanyama ambao tumetaja ngamia ng'ombe na mbuzi au kondoo ili watolewe zaka inabidi wawe tani yani wenyewe wanatoka wanaenda kula huko polini alafu wanarudi kule kutoka kwenda polini kwenda kula zile nyasi ambazo hazina gharama mtu halipii kwa kule kwenda kula kule malishoni na kurudi hawa wanyama wa aina hii wanaitwa tai wanaitwa tai sasa wale watakaozaliwa kwenye hao wanyama ambao wanaenda kula nyasi na kurudi nyasi za bure ikiwa wenyewe wale wanyama wale mwaka umeshapinduka lakini katikati ya mwaka wapo wanyama ambao wamepatikana yani wapo wanyama ambao wamefanyaje wamezaliwa hawa wanyama waliozaliwa katikati ya mwaka ambao hawajafikisha mwaka hawa wanatolewa zaka kwa kuangalia asili ambao ni wale wenyewe wanyama wapo kwa hiyo wenyewe wale wanyama wakubwa lazima mwaka ufanyeje upinduko ama wale wakiezaliwa katikati ya mwaka maadamu wale wenyewe wakubwa wameshafikia idadi ya kutolewa zaka hawa kuwa wamezaliwa katikati ya mwaka nao wanaingia kwenye idadi hawa waliozaliwa katikati ya mwaka wanaingia kwenye idadi kwa hiyo haishurutishi kwa hawa waliozaliwa katikati ya mwaka kupinduka mwaka si tunaelewana eh? hawa ambao wamezaliwa katikati ya mwaka si sharti kupinduka mwaka maadamu wale asili wameshapinduka mwaka na mwaka wakati unapinduka tayari mtu alishamiliki ni sawa fungu la kutolea zaka basi hawa waliozaliwa wanaingia katika jumla wanaingia katika idadi hata kama hawajatimiza mwaka kwa anaweza kutoa muashar vile vitu ambavyo vinatolewa ushuru moja ya kumi havishurutishi kupinduka mwaka walitaki saima na wale wanyama waliozaliwa katikati ya mwaka ambao uh, ah, mazao yameshatimiza mwaka basi hawa pia hawashurutishi kutimia mwaka au kupinduka waribihi tijara waribihi tijara na faida ya biashara وربح تجارتك na faida ya biashara waribihi tijarati na faida ya biashara eh la yushtaratu حولان الحول وربح تجارة إيه؟ لا يشترط حولان الحول وربح تجارة لا يشترط حولان الحول na faida ya biashara faida ya biashara haishurutishi kupinduka mwaka mfano ni hivi tarehe moja mwezi wa tatu hijiria mtu akaanzisha biashara ya milioni kumi tarehe moja mwezi wa tatu mtu ameanzisha biashara ya milioni ngapi milioni kumi hakuna mashaka kwamba biashara hii ya milioni kumi tayari imefikia kiwango cha kutolewa zaka hii biashara hii atakuja kuitolea zaka itakapofika tarehe moja mwezi wa tatu ijiria mwakati sawa lakini katikati ya umma ikiwa atapata faida mfano milioni tatu au milioni tano kwenye ile biashara yake hii faida hii haishurutishi kupita mwaka ikiwa na maana faida atakayoipata katikati ya mwaka itajumlishwa kwenye mali yake ya biashara kwa kama alianza biashara ya milioni kumi mpaka unapinduka mwaka akapata faida milioni tano kwa hiyo atatoa zaka ya thamani ya milioni 10 15 hata kama ile faida aliyoipata haijapinduka wapi Tunaelewana. Kwa hiyo anauza yeye anauza. Kama ni mchele, kama ni maharagwe au nguo au vitabu na mfano wake. Wakati anaanza alianza na biashara milioni kumi mpaka mwaka unapita kwenye ile biashara wakati anaenda ananunua nauza anaenda ananunua ananunua nauza mpaka ikafikia hatua ya kuwa milioni 15 inaingia hata faida aliyopata jana yani leo ikiwa ndio kutenyea kutoa zaka hata faida aliyopata jana anafanyaje inaingia tu Sisi tunaelewana jamani thumma kana baada dhalik kisha akasema baada ya hapo kwa hiyo hapo tunaona vitu ambavyo vinavyotolewa kwenye kupinduka mwaka tunaona muasharin nitaji saima na ibhtiyar hii vitu havishurudishi kupinduka mwaka ثم قال المؤلف رحمه الله وان نقص في بعض الحول ببيع او غيره la in qata'a ikiwa lile fungu litapungua wa innaka na ikiwa lile fungu litapungua fungu alishapata dalili na kutueleza lakini likapungua wa innaka na ikiwa litapungua fi ba'dhi al-hawli katikati ya mwana lile fungwa ameshamiliki sasa lakini likapungua katikati ya mwaka yani kabla mwaka hujapinduka fungu likafanyaje likapungua bibai'in kwa kuuza bibai'in kwa kuuza au ghairihi au kitu kingine au ghairihi au kitu kingine yani mfano alikuwa na mbuzi 40 mbuzi 40 ndio kiwango cha kwanza uh, kutoleza lakini kati kati ya mwaka yani kabla mwaka hujapinduka akawa anauza akawa anauza kwa ajili ya matatizo yake mwenyewe au baadhi ya wanyama wakafa baadhi ya wanyama baadhi ya wale mbuzi waka wakafa la firara si kwa kukimbia kutoa zaka la firara si kwa kukimbia kutoa zaka yani lile fungu linapungua upunguaji wake si kwa kukimbia kutoa zaka inkatwa eh alhawl inkatwa alhawl ule mwaka unakatika inkatwa alhawl ule mwaka unakatika yani unakatika vipi ina maana kwamba itakuwa tena ataanza kuhesabu upya ataanza kuhesabu upya kwa sababu lile fungu limeshapungua kwa inkatwa alhawl ule mwaka unakuwa umekatika mtu alianza biashara milioni kumi lakini baadaye akawa anapata hasara akawa anapata hasara kuja tahamaki mpaka mwaka unapinduka ana milioni tatu kila tuweze kuambia tuweza kwa sababu ile biashara lile fungu lake limefanyaje limepungua lakini kuna nukta sema la firara na si kwa kukimbia kutoa zaka yufa minhu idha kana firara la yanqatu inda qawli la firara yufa minhu idha kana firaran la yanqatu idha kana firaran la yanqatu يقع minhu idha كان فرارا لا ينقطع يقع منه كان فرارا لا ينقطع kinachofahamika kwenye neno lake la firaran ikiwa mtu atapunguza lile fungu ikiwa mtu atapunguza lile fungu kwa ajili ya yeye asitoe zaka la yamkata yani mwaka haufanyaje au katika maadamu maadamu yamefanya hivyo kwa ajili ya kukimbia kutoa zaka basi bado ule mwaka utaendelea kuhesabiwa ukishafika mwaka kamili inabidi atoe zaka kama lile fungu lake limefanyaje limepungua kwa sababu alifanya hila tuko pamoja ثم قال المؤلف رحمه الله wa in abdalahu bi jinsihi fala na ikiwa atabadilisha hiyo mali kwa jinsi yake yani kwa aina yake fala ay fala yanqat fala ay fala yanqatu al-hawl fala ay fala yanqatu alhaul alikuwa na mbuzi wale mbuzi akawabadilisha na aina nyingine ya mbuzi mwaka hukatiki yani ule mwaka utaendelea kufanyaje kuhesabiwa maadamu kabadilisha kwa aina ile ile أكفر يعني يعني فلو باع يعني فلو باع أربعين شاة بمثلها فلو باع أربعين شاة بمثلها فلو باع أربعين شاة بمثلها لم ينقطع الحول فلو باع أربعين شاة بمثلها لم ينقطع الحول لم ينقطع الحول يعني فلو باع أربعين شاة بمثلها لم ينقطع الحول وكذلك وكذلك لو أبدل عروض تجارته وكذلك لو أبدل عروض تجارته بعروض تجارة أخرى وكذلك لو أبدل عروض تجارة بعروض تجارة أخرى وكذلك لو أبدل عروض تجارة بعروض تجارة أخرى استمر الحول استمر الحول وكذلك لو أبدل عروض تجارة بعروض تجارة أخرى استمر الحول يعني anachokusudia kusema haya maneno wa in abdalahu bijinsihi bala yani fala yankatu al hawl mfano yeye ana muda 40 ndivyo falau baa 40 shatan bimithliha lau atauza mbuzi 40 kwa mfano wake yani kwa mfano mbuzi 40 au mbuzi 40 au mbuzi 40 lam yankatu al hawl mwaka ukatika yani utendelewa kuhesabiwa wakadhalika lau akala urudha tijarati biurudhi tijarati ukhra na vile vile atakapobadilisha aina ya biashara kuipeleka kwenye aina nyingine yani alikuwa anauza mfano simu alikuwa anauza simu lakini baadaye akaona biashara ya simu hii sipatikani vizuri akaamua kubadilisha ile biashara na kuingia kwenye biashara nyingine akatoka kwenye kuuza simu akaingia kuuza viazi au akaingia kuuza vyombo na mfano wake istamarra alhaul ule mwaka unaendelea vile ule mwaka unaendelea vile kwa sababu biashara ndio ile biashara na thamani ya biashara ndio ile kwa hiyo anapokuwa anahamisha kutoka kwenye biashara moja kupeleka kwenye biashara nyingine mwaka unaendelea lakini kama biashara yako na habari kuuza huko ni shida akasema ngoja mimi niachane habari za biashara wacha mimi nikanunue mifugo huko sasa nianze kufuga kala mwako unafanyaje unakatika tumeelewana jamani naam قال رحمه الله وإذا فإذا قبض الدين وإذا قبض الدين زكاه لما مضى نعم وإذا قبض الدين زكاه لما مضى yeye anadai yani huyu mmiliki wa mali ana anadai anamdai mtu mwingine ana mali yake nyingine kiasi ambacho kuchukua na lile deni na kujumlisha pale ile mali tena kwa mfikie kiwango cha kutolea zaka kusudia sasa kusema wa idha qabada daina na atakapopata lile deni lake atakaposhika lile deni lake ambalo yeye anadai zakamu ni atatoa zaka kwa miaka iliyopita zakamu ni atatoa zaka kwa miaka iliyopita yani sawa hilo deni ukita miaka miwili hali ya kwenge jumlisho kwenye mali yake ingekuwa tayari kama tukusudia zati imeshapita atakaposhika sasa atakaposhika ile dini lake ikawa tayari nishawa kumifikia atatoa zaka miaka mingapi miaka miwili kama itakuwa ni mwaka mmoja atatoa zaka mwaka mmoja sura yake sura yake msisinzie msisinzie ni shida yeye ah, pesa zilizokofu nazo bilioni tatu kwenda ziko ndani au ziko benki milioni lakini kuna mtu mwingine anamdai milioni sita kuna mtu anamdai milioni sita atakapozipata zile milioni sita atatengana na milioni ngapi tatu zitakuwa milioni tisa ndo anaposema zakao limamaza atatoa zaka kwa miaka iliyopita yani kwa miaka iliyopita wakati anamiliki hizo pesa kama atakuwa ni mwaka mmoja atatoa zaka mwaka mmoja kama ni miaka miwili atatoa zaka kwa miaka miwili yani mfano wake kama ilivyokuwa mwaka wa ng'ombe korosho mtu akalipwa pesa zake milioni 4 akalipwa milioni 4 yaani pesa zile milioni 4 tayari ameshapewa ikawa nazimiliki lakini kuna milioni tano zingine bado hajalipwa kuna milioni tano zingine ambazo bado anafanyaje anadai kama hili jeni litaendelea kuwepo na zile pesa zake zingine bilioni 4 zikiendelea kuwepo mwaka ukapinduka kisha zile akazipata anodai atajumlisha na zile alizokuwa nazo kisha atatoa zaka za mwaka uliopita mwaka mmoja kitumelewana kadhalika vile vile kama mtu yeye anamdai mtu pesa nyingi ambazo zimefikia kiwango cha kutolea zaka milioni 10 20 30 toka wakati ameanza kumdai ukapita mwaka ndo akaja kumlipa basi atakapolipwa atatoa kiwango kinachotakiwa kwenye zile pesa na kutoa zaka sisi tunaelewana eh hii ndio maksudio aliposema wa idha qabada daina zakahu limama na atakapo lishika lile deni lake analodai yeye atalipa atatoa zaka ya miaka iliyopita kama miwili mitatu mmoja kadri ya vile ambavyo yeye alikuwa mmiliki pesa au hiyo mali na akawa anadai naam قال رحمه الله وشرط لها في بهيمة الأنعام صوم أيضا نعم يقول وشرط لها fi ba'imati an'ami sawmun aidan wajidtu laha na inashurutishwa kwa ajili ya hiyo zaka yani inashurutishwa kwa ajili ya kutoa zaka inashurutishwa kwa ajili ya kutoa zaka fi bahimati an'amin kwenye wanyama ambao tunasema ni ngamia ng'ombe na mbuzi au kondoo inashurutishwa kwenye wanyama ambao ni ngamia ng'ombe na mbuzi au kondoo saumun aidan nini saumu nini saumu oktoba الثوب هو الثوب هو الثوب هو أن ترعى المباح أن ترعى المباح أن ترعى المباح كل الحول أن ترعى المباح كل الحول أو أكثره أن ترع المباح كل لقول أو أكثره أن ترع المباح كل الحول أو أكثره أن ترع المباح كل الحول أو أكثره صوم لولا ونعم كولا يقول أنه مباح يقول أنه حلال ناس وكما قولين sio kwamba mtu anaenda kununua nyasi na kupeleka walikula bali wanatolewa na kupelekwa kwenda kula hii ya antara almubah kula lihauli mwaka mzima yani wao wanakula huko mwaka mzima au atarahu au wingi wake yani wingi wa mwaka mzima siku nyingi za mwaka mzima hii ni shaka ikiwa na maana kwamba kama mtu yeye ile mifugo yake aliyokuwa nayo anafanya kazi ya kununua chakula anatoa pesa zake anaenda kununua chakula anaipelekea hiyo mifugo mwaka mzima au siku nyingi katika mwaka hakuna zaka hakuna zaka hata kama ikiwa fungu limefanyaje limefikia maadamu chakula wanachokula wale wanyama yeye ananunua anagharamikia hakuna zaka sisi tunaelewana na kwa hiyo hawa ambao wanaenda polini kula wenyewe hawa ndio wanaitwa saima na ndio maana kwa tukasema wanitaji saima <coughs> na wale wanaoletewa chakula wanaitwa maarufa wanaitwa maarufa yani mtu anakuwa ananunua chakula na kupeleka kule wali اكتب ايضا ويشترط كذلك ويشترط كذلك ويشترط كذلك ان تتخذ ويشترط كذلك أن تتخذ للدر للدر ويشترط كذلك أن تتخذ للدر ويشترط كذلك أن تتخذ للدر والنسل والتسمين ويشترط كذلك أن تتخذ للدر والنسل والتسمين واشترطوا كذلك أن تتخذ للدر والنسل والتثمين والتثمين لا للعمل لا للعمل واشترط كذلك أن تتخذ للدر والنسل والتثمين لا للعمل na vile vile inashurutishwa ili mtu atoe zaka kwenye hao wanyama awe anawafuga kwa ajili ya maziwa lidadi kwa ajili ya maziwa yani kwa ajili ya kuwakamua lidadi kwa ajili ya kuwakamua maziwa wanasl na kuzalisha wanasl na kuzalisha yani wawe wengi watasmin na kuwakuza watasmin na kuwakuza la amal na si kwa ajili ya kazi la lilamal la amal na si kwa ajili ya kazi yani ili mtu atoe zaka kwenye mahima tu anaa inabidi awe anawafuga kwa ajili imba kuwakamua maziwa au kwa ajili ya kuwakuza awe na wengi au kwa ajili wenyewe wanoni ah wanaona kuwakuza wewe kubwa la lilaha na si kwa ajili ya kazi kama itakuwa nafuga mfano ilipokuwa ah, ng'ombe kwa ajili ya kuwabebesha mizigo basi itakuwa katoe yeye si wajibu kutolea kwa hiyo hawa ima kwa ajili ya maziwa ah, au kwa ajili ya waongezeke au kwa ajili ya wao basi ikiwa yeye anakufa kwa ajili ya hayo ndivyo itakapokuwa ni wajibu yeye kutoa zaka ama kama atakuwa anakufa kwa ajili ya kuongeza mizigo yani kwa ajili ya kazi wakati huo itakuwa ah, si wajibu kutoa zaka kwa hiyo leo tutasimama hapa kwa sababu kesho ndio tutaanza kuangalia je ni kiwango gani kikifikia kwenye ngamia ndio mtu atatoa zaka na zaka ile ni kitu gani kadhalika kwenye ng'ombe na mbuzi alafu baada ya tutaangalia vile ambavyo watu wanavyolima kisha toka hapo tutaangalia thamani pesa dhahabu na vile vile zile noti ambazo sisi tunatumia na ukisha toka hapo kuja kuangalia habari za faida ya biashara Naam.